This is Morning Glory on Pirate Rock. Så, mina damer och herrar, då har jag en riktigt underbar gäst med mig på tråden här. God morgon, LaGaylia Fraser. God morgon, god morgon. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Är du vaken, eller på att säga? Ja, men alltså, jag är inte en morgonperson. <laughs> Så för mig är det lite tidigt att uh, gå ut och prata med entusiasm om mig själv. Men men eh, för det allting. <laughs> du, vi, måste ju, vi var ju tvungna att kolla här. Nu är det ju dags igen. Nu kommer du ju till Göteborg med Tina the Show. Det är ju premiär nu på lördag här på eh, Jaceys i Göteborg. Det är ju helt underbart. Yes. Ja, helt underbart. Så glad, för att vi gör bara fem show i, i våren. Så jag är jätteglad att kommer tillbaka till show. Um, älskar hennes musik faktiskt. När jag repar igen, jag kommer ihåg samma känsla. Like, oh, I love this song. Oh, I love this song. Alltså, det skulle bli roligt att alltså. höra. Ja. ja alltså, när, äh, den här showen, den har ju gått tidigare på äh, Rival uppe i Stockholm. Fullsatt hela tiden. Ja. Eh, och när man läste om att, att det skulle bli en, en eh, Tina Turner show, om man säger, Tina, Tina the show, så kändes det väldigt naturligt att det var du som skulle göra den rollen. Kände du likadant själv? Ja, många folk har sett det till mig. I mean, jag tror det är uh någon har där, det är similar i presentation om Tina Turner och mig. Men jag tror röst, vi har inte samma röst, jag tror det. Men jag, jag har tänkt i bakom huvudet, i mitt rygg, någon tid I will maybe try to do a Tina Turner meaning. Yeah. And it, yeah, so, and, and, and det känns helt rätt nu. Men den har produk, produktion, uh, team came to me och uh, Ja, jag säger okej, okay, ja, nu, nu det är tid. Ja, nu är nu, nu it's time. Nu är det dags. Ja, men hur, hur ser din... Ja, eh, nu är det dags. Precis, nu är det dags. Och <laughs> herregud, men huvudet funkar inte. Men jag, var, jag var i USA för fem, för fem veckor och kommer tillbaka fem, en vecka sen. Så allting i mitt huvud har blivit engelska för like 28-30 days. Så därför att jag har lite problem här. Ja, det låter roligt. Jag tycker det låter mysigt med, eh, med engelska svenskan. Det är bara trevligt. uh, okej. Okay. Ja. <laughs> eh, hur, okay. hur, ser din relation ut till, till Tina Turner? Det, har det varit en förebild för dig eh, genom åren i din, i din musikaliska karriär? men jag kan säga att hon var ett figur i mitt liv uh, när jag vuxna upp, här och där. Men hon um, blev lite mer uh, nära till mitt hjärta när hon lämnade Ike och ja. göra, hen, göra, göra hennes eget grej. Därför att jag hittade information, hon hade ett jättedåligt liv. Um, det var lite, lite någonting uh, similar. Jag, jag har sett I've seen a situation similar to that. so, so efter det, det var lite mer om Gud vad en stark kvinna det är. Ja. Jag, jag, jag, jag älskar hennes musik och älskar hennes energi och karisma på scenen. Men Gud, hur stark hon är. Det är ja, så ja. det var like, you know, ganska efter min mamma har dog. Jag, tittade på henne och tänkte att jag skulle bli så stark som Tina Turner. Ja, det är ju helt underbart. Och, och, och musik musikaliskt sett då, om man ser till, till låtarna och sånt, vilken, eh, vilken era av hennes musik tycker du eh, kommer man kunna höra i showen? Är det allt från tidiga Tina till det senaste hon gjorde? Eller? Ja, jag, jag, jag tror vi tekna. Now this isn't right. So <laughs> in my Swedish, it's like jag tror vi tekna alla period. But tekna isn't right because I think tekna is cover. Is it not? Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Exactly. <laughs> you, co you cover all the areas. Okay. okay. Yeah. Jag tror vi tekna mycket, mycket uh, alla. Um, Teed. Alla yep. tidnings. Alla, yes. No, that's not right. Oh, ja, men vi förstår. Vi förstår. All, we, we try to cover all the bases. Ja. Men det kan, vi kan inte göra varje, varje Tina Turner-låt för varje person i publik. Därför att jag tror alla personer har olika taste. Ja. Så, men vi försöker att göra låtarna det, uh, det vi tycker om faktiskt. Det jag tycker om. Ja, det är underbart. Och det här börjar ju, mm. det är premiär nu på lördag, det är på Jaycees i Göteborg. Och sen så blir det totalt 14 föreställningar här med den sista i Uddevalla här 15 november. Ja, precis. Uh... Okay, can you say what you just said now again in English? Yeah, well, the tour start the tour starts now uh, on Saturday in Gothenburg and it ends in the 15 of November in Uddevalla. So you have 14 shows well, you can total. Say that. Yeah. Ja, men vi, det, det tog, uh, this, den har en eh, kick-off show, men vi, vi, vi börjar turné i oktober faktiskt. Ja, just det. Göteborg är en liten extra, uh, extra gig. Ja, precis. This is just a kick-off för JC. Men uh, ja, du kan säga att vi börjar nu. Du kan säga det. Ja. <laughs> Eh, och eh, en, en, sista fråga då. Vilken, vilken låt tycker du är Vilken låt är roligast att framföra med Tina Turner? Det är så svårt att, att svara. Like, så många folk, folk frågar frågar questions like this. Um, when that depends on the day, on the hour, on the... Förstår jag menar? jag kan inte säga mitt favorit, favoritlåt just nu. Uh, just nu uh, kanske det är uh, Better Be Good To Me, just nu. Därför ah. att jag repar lite om det innan, uh, innan vi, vi, vi pratar. Okay. Så just nu är det rätt, Men efter vi pratar kanske det kan bli, ah oh, no, men jag skulle säga den har låt, därför att den är absolut bäst. I, I, yeah, I don't, I, jag, jag tycker om alla, and jag tror det, det byter. Det just byter det. hela tiden. Ja, jo men det förstår jag. Det förstår jag. Äh, Lagelia, okay. vi vill skicka ett jättestort lycka till på hela turnén och äh, alla lyssnare kommer, kommer ju såklart du? komma på lördag och titta. Det blir ju helt... Ja, kommer du? Eh, jag kommer, kommer inte, jag kommer inte på lördag men min plan är att komma till Borås eller till eh, Varberg faktiskt. Det ska bli väldigt kul att se. Ah, okay. Ja, det, vill, okay, det här får man ju inte missa. Tina Turner, det blir ju magiskt bra ju. <laughs> ha, en okay. un, ha en underbar morgon nu så får du ta lite kaffe nu så du ah. vaknar till ordentligt. I mean, jag har kaffe. Can you, can you, can't you tell? No. <laughs> <laughs> Have a great morning and see you soon. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då. This is Morning Glory on Pirate Rock.